บุ๊กทูสิบดเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ดีรูสเอมรูสฟาร์ดเมื่อวานเป็นวันเสาร์ดีรูสชัมเบบูด เมื่อวานผมไปดูหนังมันดีรูซซีนามอบูดามหนังน่าสนใจ ฟิ ف ม ل จอเลบีบูด วันนี้เป็นวันอาทิตย์ เอ امروز یک ش ن ب อสต์วันนี้ผมไม่ทำงาน من امروز کار نمی کنم. ผมอยู่บ้าน من امروز در خانه میمانم. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ فردا دوشنبه است. พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก من فردا دوباره کار می کنم. ผมทำงานที่สำนักงาน มันดาร์อดาร์คอร์มีคนามคนนั้นคือใคร อินคีสต์ คนนั้นคือปีเตอร์ อินปีเตอร์อาสต์ปีเตอร์เป็นนักศึกษา ปีเตอร์ดอนิชจูอาสต์ คนนั้นคือใคร این کیست คนนั้นคือมาตา این مارتا است มาตาเป็นเลขานุกราน م ا ر อ ا منشی است ปีเตอร์ และมาตาเป็นเพื่อนกัน์และมอร์ท ا บฮ ب ม هم د و ์ฮัสตันปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตาปีเตอร์ดูส์เพซาร์มาร์ตาอัสมาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์ตาดูส์ดูคเตอร์ปีเตอร์อัสต์กรุณาไปที่